Man ir daži paziņojumi. Pirmdienās ir vīru un sievu lūkšanas. Vīru lūkšanas ir šeit no rīta pusseptiņos, tur otrā pusē. Mēs tur tiekamies un tad mēs, ja mēs esam daudz, es ceru, ka mēs būsim daudz, un tad mēs nākam te augšā un lūdzam. Es tiešām iedrošinu vīrus nākt no rītiem lūgt Dievu un tas ir tiešām svētīgs laiks. Un tas uh, ir kā sākums jaunai nedēļai, un tas tiešām ir iedrošinājums. Mēs varam lūgt viens par otru un atbalstīt viens otru. Uh, tad ir sievu lūkšanas pirmdienās vakarā. Uh, vieta, es nezinu, bet to jautājiet Karīnai. Ja? Un, jā, un tad ir um, trešdien mums ir slavēšanas vakars maz, mazajā zālē. Tas ir uh, tur, kur notiek jauniešu vakarī, varbūt jūs visi to nezināt. Tas ir par pirmām durvīm, nevis par šīm durvīm, kur nāk uz banku, bet uh, par otrām durvīm augšā mazajā zālē pa, pa trepēm uzejot, jūs redzēsiet, kur ir mazā zāle. Un jā, no paziņojumiem laikam tas būtu viss. Un Es gribētu jūs iedrošināt, izlasīsim kopā vienu rakstietu no Bībeles. Tas ir 105. psalms no 1. līdz 5. pantam. Lasīsim kopā. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par viņa brīnuma darbiem – Slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visas sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku, vienmēr meklējiet viņa vaigu. Pieminiet viņa brīnuma darbus, ko viņš darīs, viņa zīmes un viņa mutes spriedumus. Uh, mēs varam piecelties. Uh, es gribētu, lai jūs atverat savus sirdis Dievam, lai jūs noliekat visu, kas ir ārā, kas traucē, un ka mēs tiešām varam slavēt no sirds un ar visu spēku, ar visu prātu, ar visu sirdi, tiešām atdosim visu slavu un godu Dievam. Slavēsim. Esi tu mans spēks, esi tu mans Oh. desire. calling paldies, ka Tu esi mūsu tēvs, bet arī, Dievs, ka Tu esi mūsu kungs. Un, Dievs, es lūdzu, ka Tu būt, lai Tu būt mūsu kungs, mūsu dzīves, katru daļu no mūsu dzīves. Un, Dievs, es lūdzu, ka šodien mēs pielūksim Tev nav tikai caur dziesmas, bet arī caur mūsu dzīves. Ah, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Labrīt, draudze. Um, as you know, we had our camp this last week. Kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā mums bija nometne. It was called Upside Down. Kas bija saukta kājām gaisā. And it was about how God's kingdom is upside down from our everyday world. Un uh, tas bija par to, kā Dieva valstība ir kājām gaisā no tās dzīves, ko mēs pazīstam ikdienā. Uh, we had eight students uh, there Mums, besides our teams. Jā, neskaitot mūsu komandu, bija vēl astoņi dalībnieki. And it was an incredible time. Un tas bija neiedomājami labs laiks. Uh, every day we had a morning meeting. Sorry? Every day we had a morning meeting. Uh, katru dienu mums bija rīta tikšanās. And we had some really enthusiastic MCs. Un mums bija ļoti entuziastiski vadītāji. And you'll get to see a picture of them in action later. Un vēlāk jūs arī redzēsiet viņu bildi. Uh, we sung lots of songs. Daudz dziesmu. Um, we played lots of sports and games. Mēs spēlējām daudz sportu un visādas spēles. Uh, we learned lots of English. Un mācījāmies daudz angļu valodu. And believe it or not, Mārtiņš can actually speak and understand English. Ticiet vai nē, bet arī Mārtiņš izrādās, ka spēj runāt un saprast angļu valodu. And uh, then we had some really delicious food. Un tad mums bija uh, ļoti garšīgs sēdiens. And then each evening we had a, uh, a service. Un katru vakaru mums bija tāda kā dievkalpojumi. And we talked about different types of uh, ways we can live our lives in the upside down kingdom. Mēs runājām par dažādiem veidiem, kā mēs varam dzīvot dzīvi kājām gaisā valstībā. And then after those meetings, they, they would break up into small groups. Un uh, katru vakaru pēc šīm tikšanām mēs arī sadalījāmies mazajās grupiņās. And the small groups would the small group leaders would challenge them and ask them questions about what they just heard. Un mazo grupiņu līderi izaicināja šos uh, nometnes dalībniekus uh, padomāt un, un tā kā atsaukties uz to, ko viņi ir dzirdējuši šajā dievkalpojumā. And it was really just amazing to watch and see how God moved this week. Tas bija brīnišķīgi redzēt, kā Dievs darbojas um, šīs nedēļas laikā. Um, I think every single person who was at this camp Es domāju, katra persona, kas bija šajā nometnē, um, is a different person than they were last Sunday. viņi ir uh, mainījušies un ir citādāk nekā viņi bija iepriekšējā svētdienā. And so, real quickly, we wanted to invite some people who helped to make this happen. Un uh, ātri mēs gribam vienkārši uh, uzaicināt cilvēkus šeit priekšā, kas palīdzēja tam visam notikt. So we want to invite the American team. Mēs gribam uzaicināt uh, amerikāņus šeit priekšā. And also the JV interns. Un and uh, David. arī jauniešu virzība um, palīgus yeah. so no you can jauniešu come virzības. stand up front. and Jūs varat nākt Please. priekšā, lūdzu. Okay, so team. Tātad komanda. Um, I want you to say your name and your favorite thing about Latvia. Es gribētu, lai jūs pasakat savu vārdu un uh, mīļāko lietu saistībā ar Latviju. And David and Ieva, um, I want you to say your favorite thing about camp. Un, David, es gribu, lai tu pasaki savu mīļāko lietu saistībā ar nometni. Bet es nezinu, kas ir mans vismīļākā daļa no Latvijā. Um, bet, jā, jūs zināt, man sauc Davids. Un, um, jā. Un uh, vismīļākā daļa no um, nometnē, laikam bija uh, redzēt tā komanda no Connected, kā viņi strādāja un redzēt uh, viņa sirds un um, viņa bija ļoti labi, izdarīja ļoti labas lietas, un tas bija, jā. Uh, mani sauc Nick, and my favorite thing was probably the storks here. Uh, viņa mīļākā lieta ir stārķi. My name is David Thompson. sauc Davids. And uh, I've really, this is my second time to Latvia and I really, really enjoyed the people that I've met. So. Uh, šī jau ir otrā reize Latvijā, un viņš ir ļoti izbaudījis cilvēkus Latvijā. Labrīt, mani sauc Brian. My favorite thing is you, all the people. Un arī Brianam mīļākā lieta ir lieta, ir cilvēki. Mani sauc Ryan, and my favorite thing about Latvia is the Latvians, although the Carpatellis are pretty good too. Uh, what is pretty good too? Oh. <laughs> Jā, viņam arī ļoti patīk cilvēki, bet viņam patīk arī kartupeļi. okay. <laughs> Uh, my name is Tracy, and my favorite thing are the people, how welcoming they are. Um, viņu sauc Tracy, un viņai arī ļoti patīk cilvēki un to, cik viņi ir atvērti. My name is Michaela, and I think I like the culture and the people best. Uh, viņas vārds ir Makaila, un uh, viņai patīk arī cilvēki un kultūra. Mani sauc Ismails, and my favorite thing um, was the hospitality that we received with the people that we met and stayed before and after camp. Uh, Ismail, viņu sauc Ismails, un uh, viņam ļoti patika viesmīlība, kas bija cilvēkos, kas uh, Koinç Sattik. Uh, my name is Kate, and my favorite thing is also probably the potatoes. <laughs> Viņu sauc Keita, un arī viņas mīļākā lieta no laikam ir kartupeļi. My name is Tim, and I think my favorite part was just getting to know all the kids who were at the camp and to get a deeper relationship with all of them. Uh, viņu sauc Tims, un viņam mīļākā, mīļākais bija tas, ka viņš varēja iepazīt jauniešus nometnē un pavadīt laiku kopā ar viņiem. Uh, my name is Kyle. My favorite part was the people and how welcoming they are, and also the beach in Ventspils. Huh? Uh, the people and how welcoming they are, and also the beach in Ventspils. Oh, okay. Uh, viņu sauc Kails, un arī viņam ļoti patīk cilvēki, un tas, cik viņi ir atvērti, un viņš ļoti izbaudīja arī Ventspils pludmalu. Uh, mani sauc arī, and my favorite part about Latvia was meeting all the, the students, the Latvian students. Jā, viņu sauc eh, Edijs, un arī viņa mīļākā lieta bija satikt visus nometnes dalībniekus. Um, mani sauc Elija, man patīk Latvija. <laughs> Mani sauc Ieva, un uh, mīļākā, jā, jūs jau man zināt, un mīļākā daļa bija dziedāt kopā, vai tas bija pirms pusdienām dziedāt Superman dziesmu vai vakaros mītiņu vai rītmītiņu. Jā, vienkārši tas. Um, so just as a thank you, we as a Latvian team wrote you all cards and got you chocolate. Un uh, kā tādu paldies, mēs jums uzrakstījām uh, kartiņas katram un arī šokolādi jums tiks. So thank you very much for being here and for just uh, pouring into our team and into our students. Jā, paldies par to, ka jūs šeit bijāt un ka jūs uh, devāt no sevis gan mums, gan uh, nometnes dalībniekiem. Labrīt, mani sauc Madara. Um, es, kad uzzināju par nometni, es ļoti, ļoti gribēju uz to doties, bet man īsti nebija nekādas iespējas, man nebija naudas, un es prasīju arī vecākiem, un arī viņi man nevarēja iedot, un es domāju, kam lai vēl es prasu, bet nebija īsti, nebija īsti kam. Es, es domāju, nu, ka, ja Dievs gribēs, tad viņš noteikti man atradīs kādu veidu, kā es tur varētu nokļūt. Un patieši, patiešām um, vienu dienu man teica, ka kāds ir man svētījis ar dalības maksas nometnē. Es uh, biju tik priecīgi, ka es uh, tur varu doties un, uh, un uh, būs iespēja kalpot. Man bija tik ļoti liels prieks kalpot gan Dievam, gan cilvēkiem. Un galvenais redzēt uh, tos jauniešus, kā mainās viņu sirdis. Uh, kad bija meitene, kas bija ļoti nomākta nedēļas sākumā, bet es redzēju, kā Dievs piepilda viņas sirdi ar mieru un prieku. Un arī Dievs runāja uz mani un atgādināja daudzas lietas priekš, priekš manis, kad um, man nepieciešams vairāk pavadīt laiku ar viņu. Un, um, tas tiešām bija ļoti svētīgs laiks. Un, jā, paldies! Labrīt, draugi! Tātad, kad es uzzināju par nometni, mēs jau viņu plānojām. Sanāca tā, ka pirms nedēļas vēl bija draudzes nometne. Es domāju, es noteikti būšu nogurusi, kad es uz turieni došos. Es nezinu, kā būs ar vadīšanu un visu tā. Un patiesībā bija ļoti svētīga nometne. Man prieks, ka es saņēmos un nepadevos un aizbraucu uz turieni. Un patiešām man liels prieks par to, ko Dievs darīja nometnes dalībnieks sirdīs. Un man bija prieks to redzēt un būt daļai viss no tā. Un paldies Dievam, ka viņš man tagad tur aizved, jo es tā pat pēdējā brīdī domāju, ka varbūt tomēr es negribu uz turien doties. Bet Dievs ir labs. Good morning again. Labrīt atkal. I think it can only be God es domāju, tas ir tikai Dievs, that could bring us all together this morning. kurš šorīt var mūs visus sapulcināt kopā. So we bring God's blessing and praise to you. Tāpēc mēs uh, nesam, s- nesam uh, godu un slavu Dievam. And you return it to us. Thank you. You- You return it to us. Jā, un, uh, un arī jū, jūs to visu mums parādat un atgriežat. So much work went into having our camp this week. God blessed us with a beautiful place. Dievs svētīja ar skaistu vietu. And the lovely team from America and Latvia. Un ar jauku komandu no Amerikas un no Latvijas. And he brought us together to be one family. Un viņš visus saved kopā, lai mēs varētu būt kā viena ģimene. And we worked in his spirit this week. Un mēs strādājām, darbojāmies uh, viņa garā. To talk about God's upside down kingdom. Lai runātu par uh, Dievu valstību, kas ir kājām gaisā. We worked together. Mēs strādājām kopā. We played together. Mēs spēlējām kopā. We ate together. Mēs ēdām kopā. And we had a beautiful week. Un mums bija ļoti brīnišķīga, skaista nedēļa. And God's spirit was with us all week. Un Dieva gars bija ar mums kopā visas nedēļas garumā. We are born into this world. Mēs esam piedzimuši šajā pasaulē. But we are just traveling through. Bet mēs tikai ceļojam tai cauri. And it's weeks like this. Un uh, nedēļas kā šīs. Where we're reunited with God. Tas ir laiks, kad mēs atkal savienojamies ar Dievu. And we're reminded. Un kad mēs uh, atceramies. That we belong to Him. Ka mēs piederam Viņam. And we don't belong in this place. Un mēs nepiedaram šai vietai. That's the upside down world. Tā ir kājām gaisā zeme. So now we would like to share in three parts Tagad trijās daļās mēs gribētu padalīties some of the message we shared with the students this week. uh, no vēstījuma, ar ko mēs arī dalījāmies uh, nometnē. Ismail. Liels paldies, Brian. Mani sauc Ismail Visi. Um, and um, I'm here today to share on the topic of forgiveness. Šodien es dalīšos ar tēmu, ko sauc piedošana. On the, uh, this was one of the themes that we explored in the, during the Upside Down Kingdom. Šī ir viena no tēmām, ko mēs izpētījām uh, pētot kājām gaisā valstību. Often when we think of forgiveness, Bieži vien, kad mēs domājam par piedošanu, we think that we can forgive if the person who did something against us Mēs bieži vien domājam, ka cilvēks, kurš ir pret mums kaut ko izdarījis, has a really good apology. kad ā, eh, viņiem pienākas eh, mums ā, eh, atvainoties. But depending on what they did to us or against us, Bet, ā, lai arī ko viņi ir izdarījuši mums, pret Some- mums, sometimes we may have already said no before they asked. mēs jau pirms tam esam pateikuši, tā, ka viņiem iekšēji nē, pirms viņi mums ir pajautājuši. This, however, leads to brokenness in our lives. Šis kaut kādā veidā aizved mūs līdz salauztībai mūsu dzīvē. And in Isaiah 1:18, un Iesaijas eh, grāmatas 1. nodaļā 18. pantā ir teikts, what we find is that when God looks at our sin, ir teikts, ka tad, kad Dievs skatās uz mūsu grēkiem, he chooses not to hold it against us. viņš izvēlas tos neturēt pret mums. And we read Come on now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are as red as crimson, they shall be like wool. So this is Isaiah 118. Un tur ir teikts, tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tiem, tomēr tie kļūs kā vilna. To the believer, these should, this should be a reassurance that our sins have been forgiven. Ticīgajiem šis ir kā atgādinājums, ka mūsu grēki ir piedo, piedoti. To the non-believer, this can be held as a promise. Bet uh, neticīgajiem šis um, pāns var būt kā apsolījums. That their sins may also be forgiven. Ka viņu grēki arī var tikt piedoti. Um, now, as I thought about how, um, when, I, when I shared this message, one of the things that I shared Un, kad es dalījos ar šo vēstu, viena no lietām, par kurām es domāju, was how forgiveness impacted in, uh, I was impacted by forgiveness in my life. Kā es uh, savā dzīvē esmu uh, tā kā, ie, kā es savā dzīvē esmu tā kā, mm, ietekmēts ar piedošanu. My dad passed away when I was young, maybe about first grade of school. Man uh, tētis nomira, kad es gāju apmēram pirmajā klasē. Um, it took a long time, but eventually my mom. Tas prasīja ilgu laiku, bet ar laiku mana mamma. She found a man. Who, viņa atrada vīru. Who would most likely one day would have become my stepfather. Kurš visticamāk kādu dienu būtu kļuvis par manu patēvu. However, our lives were turned upside down. Kaut arī mūsu dzīves uh, tika pagrieztas kājām gaisā. When this man killed my then 17-year-old brother. Kad šis vīrs nogalināja man tajā laikā 17-gadīgo brāli. For a very long time I withheld forgiveness from that man. Ļoti ilgu laiku es nevarēju um, piedot šim vīram. But I found that it came along with anger, confusion. Un es jūtu, ka tas līdz nāca ar to dusmas un um, tā kā apmulsums. And many fears un daudz baiļu. But forgiveness has allowed me to overcome those feelings. Bet piedošana man ir palīdzējusi pārvarēt šīs sajūtas. And replace them with compassion and forgiveness. Un aizvietot tās ar līdzjūtību un piedošanu. Today I have faith that God will work in my family's life. Šodien man ir ticība, ka Dievs strādās manā ģimenes dzīvē. To continue to heal that in our family. Lai turpinātu izdziedināt mums šo notikumu, kas bija noticis mūsu ģimenē. Biblical forgiveness starts with recognizing that God's power Bībeliskā piedošana sākas ar to, kad mēs atpazīstam Dieva spēku, is stronger than our pain. ka Dieva spēks ir stiprāks par mūsu dusmām. Peace can only be brought by something stronger than violence. Uh, miers var būt tik, atnests tikai ar kaut ko li, um, lielāku kā vardarbība. This is love and forgiveness. Un tā ir mīlestība un piedošana. Now, the meaning of forgiveness in the upside down kingdom Um, piedošanas nozīme kājām gaisā valstībā is different than what we think every day. ir savādāka kā tā, par kur mēs domājam katru dienu. Forgiveness is not excusing that person's behavior. Piedot nenozīmē tā kā attaisnot šī cilvēka rīcību. Often, when we need to forgive, we won't be able to explain why that person did something against us. Bieži vien, kad mums būs jāpiedod, mēs nespēsim izskaidrot, kāpēc šis cilvēks mums nodarīja pāri. What forgiveness is is declaring that what they did was wrong. Piedošana nozīmē atzīt to, ka tas, ko viņi izdarīja, bija nepareizi. It was sin and there was no reason for them to behave that way. Tas bija grēks, un viņiem nebija nekāda iemesla, lai šādi uzvestos. Forgiving is not forgetting. Piedot nenozīmē aizmirst you could remember something that was said to you when you were five years old. Tu vari atcerēties, ka kāds kaut ko tev bija teicis, ka tev bija tikai pieci gadi. You could forgive that person, but you may not forget what was said. Tu vari piedot šim cilvēkam, bet tu varbūt nekad neaizmirsīsi, ko viņš tev teica. And then lastly, forgiveness is not always re reconciling. Un pēdējā, die, um, pēdējā kā, nozīme ir, ka piedošana nenozīmē vienmēr atjaunot. It takes two people to reconcile. Ir vajadzīgi divi cilvēki, lai tiktu atjaunots and attiecības. One to forgive. Un viens cilvēks, lai varētu piedot. We can forgive somebody who has passed away. Mēs varam piedot kādam, uh, kurš ir uh, someone nomiris. Who, someone who we may never see again. Kādam, kurš, kur mēs nekad vairs neredzēsim. So just three steps that I um, used to, um, when I thought about forgiveness in my own life. Trīs soļi, uh, par kuriem es domāju, kad es domāju par piedošanu savā dzīvē. Recognizing that God's power is stronger than our pain. Atpazīt to, ka Dieva spēks ir varenāks par mūsu sāpēm. And recognize that we really have two options. Un atpazīt to, ka mums ir tikai divas iespējas. We can take the way of vengeance. Mēs varam ņemt šo atriebības ceļu. Whether you're actively seeking out a way to take vengeance on that person, vai tu aktīvi meklē, kā atriepties šim cilvēkam, or just um, letting hate harbor in your heart um, as hate grows in your heart. un ta- tavā sirdī rodas tā kā naids, Or you can take the way of forgiveness. vai arī tu vari paņemt prom piedošanu. And one of the things we can do is we can ask Jesus, who understands Un tas, ko mēs varam darīt, ir prasīt Jēzum, kurš saprot, what it means to be hurt in this way, Ko nozīmē būt sāpinātam šādā veidā, forgive. lai piedotu? Paldies! Thank you. Good morning. Labrīt. My name is Tim. Mani sauc Tims. Um, over the course of the camp, I was the MC. Uh, nometnē es biju tā kā tas priekšā jautrais cilvēks. So I was able to dress up in silly clothes every morning and uh, have fun in silly workouts. Es biju saģērbies apģērbos un vingrošanās piedalījos. So having a serious talk like this is not what I'm used to over the week. Un uh, runāt šādu nopietnu runu, es neesmu to darīt pēdējās nedēļas laikā. Yeah. But this morning I'm going to talk about God's plans and how those are important in our lives, Bet šorī... and how our plans are not God's plans. Uh, mūsu šorīt runāšu par to, kā Dieva plāni. God's plans are important in our life and God's plans are not our plans. Ka Dieva plāni ir svarīgi mūsu dzīvē, bet uh, Dieva plāni bieži vien nav mūsu plāni. Sometimes things in our lives Dažreiz ir lietas mūsu dzīvē, really ar kurām ir ļoti grūti galā. We'll Varbūt tev ģimenē kāds ir nomiris, vai kādas finansiālas grūtības, vai kādas uh, īres parādi vai um, nomas maksas kādu maksājumu. We might have lost a job Mēs varbūt esam pazaudējuši darbu. Or have a broken relationship in our lives. Vai mums ir salauztas attiecības mūsu dzīvē? the camp that we ran um, usually has somewhere around 20 to 30 kids. Uh, tajā nometnē, kurā mēs uh, bijām, parasti ir kādi 20, 30 bērni. And this week we had eight kids. Bet šodien mums bija 8 bērni. And sometimes that seems weird. We would fly over 10 people from, from the America. Dažreiz ir šis jocīgi, kad uh, desmit cilvēki lidot no Amerikas. All the way over to Latvia. Visu veidu, visu ceļu uz Latviju. To take care of eight kids. Lai parūpētos par astoņiem bērniem. As Americans, we love our numbers. Kā amerikāņi mums patīk skaitļi. And those numbers don't make sense. Un šie skaitļi reizēm neiz, ne, nekāda, nekāda jēga neizsaka. And during these type of times when things don't make sense to us, un dažreiz šajos laikos, kad uh, eh, skaitļi mums neko nenozīmē, we can fall into the trap of thinking, mēs varam ie, iestrēgt tādā domāšanā, ka oh, my life is terrible. mana dzīve ir briesmīga. God doesn't know what he's doing. Dievs nezina, ko viņš dara, But God does know what he's doing. bet Dievs zina, ko viņš dara. There was a man who, in his life, had many trials. Bija kāds vīrs, kurā dzīvē bija daudz um, cīņas. Looking from the outside, it might seem like he had the worst life ever. Skatoties no ārpuses, varētu šķist, ka viņam bija briesmīgākā dzīve. And that God didn't care about him at all. Un ka Dievs par viņu vispār nerūpējās. He was imprisoned. Viņš bija cietumā. He was beaten. Viņš tika piesists, sists. He was stoned. Viņam tika mests, mests ar akmeņiem. Shipwrecked many, many times. Daudzreiz viņu izmet no kuģa jūrā. This man, of course, is Paul. Un šis, protams, vīrs ir Pāvils. The scripture I'm going to read this morning is from Romans 8:28. Ro Romi, uh, šorīt um, raksturvieta, ko es lasīšu, būs no Romiešu vēstules 8. nodaļas 28. panta. We'll go through the end of the chapter. Un mēs iesim, lasīsim līdz uh, nodaļas beigām. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those who he predestined, he also called. And those who he called, he justified. And those who he justified, he glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, then who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he also not with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword, as it is written, for your sake we will be killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, we will be able to separate us from the love that is in Christ Jesus our Lord. Un, uh, tur no 28. panta līdz 39. ir teikts tā. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu Um, tā, kuras palika. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēma darīt līdzīgus savam dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēma atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un uz kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav audzējis, bet to par mums nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens, Gluži ir kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji, tā spēkā, kas mūs mīlēs.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 During his ministry, Paul constantly reminds us uh, Pāvils savā kalpošanā vienmēr mums atgādina, that God is in control. ka Dievs ir uh, kontrolē visu. Over this week, we saw eight kids and a bunch of leaders. Šajā nedēļā mēs redzējām astoņus vadītājus, eh, astoņus, astoņus dalībniekus un uh, daudz vadītājus. Grow into a tight family. Kā viņi aug kopā ciešā ģimenē. God is bigger than numbers. Uh, Dievs ir lielāks kā skaitļi. God is bigger than trials in our lives. Un Dievs ir lielāks kā cīņas mūsu dzīvē. There is nothing that is more powerful than God and His love. Nav nekas spēcīgāks par to, kā Dieva mīlestība mūsu dzīvē. So through our lives we can know tad mūsu dzīvēs, caur mūsu dzīvēm mēs varam zināt, that even if our plans are not coming to fruition, ja mūsu plāni tā kā nepiepildās, nav veiksmīgi, God's plans are still reigning true. ka Dieva plāni joprojām nu, nu, sekmējās. Thank you. Paldies. My name is Ryan, and I'm going to talk to you today about just how God's guidance lūksim upside down kingdom. Šodien es jums runāšu par to, kā Dieva vadība izskatās uh, kājām gaisā valstībā. So from Tim we know that God has a plan for our life. No Tim mēs zinām, ka Dievam ir plāns mūsu dzīvei. That's bigger than all the terror that we could face. Un tas ir lielāks par terror. À, par visām briesmām, kas ir, ko mēs, ar ko mēs saskaramies. But sometimes we run into a situation that we don't know what to do. Bet dažreiz mēs ieejam situācijā, kurā mēs nezinām, ko darīt. The path doesn't seem straight. Uh, ceļš nešķiet taisns. We don't know up, what, up from down. Mēs nezinām neko, kas ir no augšas līdz apakšai. It seems like a tangled ball of thread. Liekas, ka tāda, um, kaut kas slikts ir noticis. The world says it's a situation. Un uh, pasaules situācija. I don't know what to do. Uh, pasaulē viņi nezin, ko darīt. There's no good solution. Nav nekāda laba um, atrisinājuma. I should just give up. Tu vienkārši padodies. God can't help the situation. Dievs spēja vadīt situāciju. But Jesus says, Bet Jēzus saka, I will guide you. es tev vadīšu. I will make the next step clear to you, Es nākamo soli tev atklāšu skaidru, even if it's a hard step. pat arī grūtu soli. Just trust me. Vienkārši uzticies man. I am all you need. Es esmu viss, kas tev ir vajadzīgs. So this morning I want to read Proverbs 3 5 through 6. Šorīt gribu nolasīt no Salmana um, ne no Salmana pamācībām, 3. nodaļa, 5. līdz 6. pants. Trust in the Lord with all your heart, and do not lead on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Un tur ir teikts, um, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. So the first thing we need to do is just trust. Pirmā lieta, kas mums ir jādara, vienkārši jāuzticās. God wants what's best for you and he is on your side. Dievs grib, kas tev ir, paš, kas tev ir pats labākais, un viņš ir tavā pusē. He will provide everything you need. Viņš tev um, sagādās tev visu, kas tev vajadzīgs. If he doesn't provide it, Ja viņš to nesagādā, that isn't what's best for you right now. tad tas nozīmē, ka tas nav tas labākais, ka, kas tev šobrīd ir vajadzīgs. If he provides it, it is exactly what you need for your best. Un ja viņš tev to sagādā, tad tas ir šobrīd tavs pats svarīgākais, kas tev nepieciešams. God cares about your situation and will provide guidance at the exact time you need. Dievam rūp tavu situāciju, viņš gādās tev par tavām vajadzībām īpašā laikā. Second, we need to not lean on our own understanding. Otrā lieta mums nedrīkstam paļauties uz savu pašu saprātu. When we lean on our own understanding, we isolate ourselves. Kad mēs paļaujam, paļaujamies uz savu sapra, sapra, saprašanu, tad mēs sevi tā kā izolējam. We put ourselves on an island. Mēs noliekam sevi uz salas. That e, every way leads to a dead end. Ka visi ceļi noved pie tā kā strupceļa. We shut ourselves off from God's wisdom. Mēs sevi izslēdzam no Dieva gudrības we listen and act based on the fear that God won't provide. Mēs um, balstamies uz bailēm ar to, kad liekas, ka Dievs negādās. But what we need to do is acknowledge him. Tas, kas mums ir jādara, mums ir viņš. Um, go to him. Kas mums ir jādara, mums ir jāiet pie viņa. He has guidance for you, and we just need to ask him for help. Viņš, uh, viņam ir vadība priekš tevis, vienkārši tev ir jālūdz palīdzību viņam. James 1:5 says that we can ask God who gives generously and he will give us wisdom without reproach. Uh, Jāka 1:5 ir teikts, ka mēs varam prasīt Dievam uh, dāsni un viņš mums dos um, vienmēr. So we need to first ask and then trust. Pirmā lieta mums ir jāprasa un tad ir jāuzticās. And God will take our tangled mess, our confusion. Un tad Dievs paņems projām visu šo kaklu kamolu un uh, apmulsumu and guide us out of it step by step. Un izvedīs mūs ārā no uh, tā soli pa solim. We tend to want the whole plan. Mēs cenšamies uh, saprast, gribēt uzreiz zināt visu plānu. But God asks us to trust him Dievs prasa, lai mēs viņam uzticamies. as he tenderly leads us step by step. Kā viņš pamazām mūs vada soli pa solim. And as we're obedient with each step, Un kā tu kļūsi paklausīgs par kat ar katru soli, we'll see over time Mēs ar laiku redzēsim the straight path he is leading, lead, leading us on. To uh, taisno ceļu, pa kuru viņš mūs vada. Thank you. Paldies. So if Jesus has called us, ja Dievs mūs ir aicinājis, in fact chosen us, un patiesībā mūs izredzējis, and died so that we could be forgiven. Un nomirs, lai mums spētu tikt piedots. And has promised that he has a perfect plan for each of us. Un viņš ir apsolījis, ka viņam priekš katru no mums ir perfekts plāns. Then, he, then he's asked us to come alongside. Tad viņš aicina mums uh, iet ar viņu kopā. And he honors us by letting us be part of his plan. Un viņš mūs uh, pagodina, ļaujot mums būt daļai no viņa plāna. We are part of his kingdom. Mēs esam daļa no viņa valstības. The kingdom that's upside down from this world. Valstība, kas ir kājām gaisā, skatoties no šīs pasaules. In 2 Corinthians 3. korintiešu vēstulē nodaļā. We read. Mēs lasam. And we all with unveiled face, beholding the glory of God, are being transformed in the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. Un 2. korintiešiem 3. nodaļa 18. pāns saka tā, bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožam uz spožam. To dara tā kunga gars. So God transforms us. Tad Dievs mūs pārveido. We are just to ask. Mums vienkārši viņiem ir jāpajautā tas. That is our prayer. Tā ir mūsu lūkšana. And piece by piece. Un uh, gabaliņu pēc gabala. We are made more and more like him. Mēs kļūstam arvien vairāk un vairāk viņam līdzīgāki. We step away from our life. Mēs aizējam projām no savas dzīves. And we step towards God. Un mēs pastiepjamies pretī, pājam pretī Dievam because we are God's forever family. Jo mēs esam mūžīgi Dieva ģimene. This is his promise. Šis ir viņa apsolījums. That I would be transformed. Kad es tikšu pārveidots. And you would be transformed. Un tu arī tiks pārveidots. That we would all be helping one another. Ka mēs visi palīdzēsim viens otram. And that is what camp was this week. Un tas ir tas, kas bija nometne šonadēļ camp transformed the students. Uh, nometne pārveidoja studentus, jauniešus and, and the leaders, un vadītājus and brought us closer to God. un uh, pieved mūs tuvāk Dievam. It would be my prayer for you, Tā būtu arī mana lūkšana jums and it's our, my prayer for us un uh, mana lūkšana ma mums, that as we return home, kad mēs atgriežamies mājās, that we continue to be closer to God, ka mēs turpinām būt uh, tuvāk, tiecamies Dievam būt. stepping away from the things that we should not have, Uh, Aiziet projām no uh, lietām, kas mums, kur mums nevajadzētu būt, and stepping into God's perfect love for us un uh, ie- iekāpt tajā Dieva perfektajā mīlestībā, kas ir priekš mums, and His perfect plan. un viņa ideālajā plānā. This is what Jesus promised us. Šis ir tas, ko Jēzus mums ir apsolījis. He called us as friend. Viņš mums aicināja kā draugu. That we might have glory and joy in this life. Lai mums būtu prieks un uh, slava šajā dzīvē. And spend forever. Un varētu mūžīgi pavadīt. As his family. Uh, laiku kopā kā viņa ģimene. Praise to God. Slava Dievam. Amen. Amen.